وجد الشافعي رحمه الله تعالى لأن الخير يصير هو قول اللبن والإيمان بأن الإيمان قول وأمل وعمل وقول ونية وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء تتبعوا ده الإيمان كتاب الإيمان iman itu adalah qaul wa amal. Ucapan dan amal. Ucapan dan amal. Amal wa qaul. Apa amal dan qaul? Wa niyyah wa isabah. Niat dan isabah sengaja dimaksudkan. Yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Ya. Jadi definisi iman yang disebut oleh pengarang di sini. Dan para ulama di dalam memberi definisi iman, definisi tentang iman, secara konteks, seakan-akan sepanggilan orang memandang ada perbedaan. Tapi hakikatnya tidak ada perbedaan. Banyak para ulama memberi definisi iman itu adalah Qawlun wa amalan wa tiqadun. Ucapan amalan dan keyakinan. Mau berbahar di sini memasukkan. Hmm. Jadi sini beliau kaul dan amal. Dan beliau balik. Amal atau kaul? Niat. Ini yang berada dalam dalam isyawah. Memaksudkan dengan ini. Ini kemana? Dan tidak bertentangan antara di sini sini. Dia mengatakan iman kaul dan amal. Dan ini ucapan banyak dari para ulama salah. Dia katakan iman itu kaul dan amal. Ucapan dan amal iman. Apa maksudnya? Kaul, al-kaul ada dua. Ucapan ada dua. Ucapan ikan, لو جبل هدم جبل فن لو جبل هدم ومن الأمانة على الدول أمانة الدول هذا أمانة حقيقي لا هذا أمانة anggota tubuh kalau begitu sama aja yang mengatakan bahwa iman itu ucapan, amalan dan keyakinan. Ya, sebab kalau amal itu masuk juga dalamnya amalan hati. Amalan hati, takdir, al-jazim, sama dengan suatu amalan yang membuatnya dia beriman. Kemudian eh, niat, ya, al-khusyuk dan seterusnya itu semua adalah hal yang berkaitan dengan masalah hati. Ya. Selain itu para ulama mengatakan bahwa iman itu adalah kaum wa amalan wa atiqad. Ini secara sesuatu pembenaran saja. Ini dari arti secara bahasa. Dan arti secara istilah iman itu, kata para ulama, dengan apa yang disebut oleh Imam Al-Bahar di sini. Yang tidur Masya Allah bertambah sering yang terhadap Allah, wa yadud hatta la yadud min musyik. Dan berkurang sampai tidak ada suatu pun yang bersisa dari Kata para ulama, siapa yang mengumpulkan lima nun? Siapa yang mengumpulkan lima nun? Maka dia telah beriman dengan keimanan yang berat. Apa yang dimaksudnya? Yang dimaksud di huruf terakhir. Al-iman adalah qawlun bil lisan. Ucapan dengan lisan. Lisan dia pakai nun akhirnya. Qawlun bil lisan, ucapan dengan lisan. Yang kedua, i'tiqadu bil janan. Janan itu juga di akhirnya. Yaitu keyakinan dengan hati. Kemudian yang ketiga, amalan bil jawari Artan, nun juga di akhirnya. Nun yang ketiga, yaitu beramal dengan anggota tubuh. Yang keempat, nun yang keempat, yang hidup di ta'at al-Rahman, bertambah dengan ketaatan kepada al-Rahman, pada nun, nun yang keempat. Bertambah dengan ketaatan, wayang tutup di ma'afiyat al-Rahman, dan berkurang ketika bermaksud kepada Allah Rahman. sebagai para ulama sentakir dengan wayang tutup di ta'at al-Syaitan, berkurang dengan taat kepada Syaitan. Tunun dia beriman. Siapa mengumpulkan lima perkara ini, maka dia telah beriman dengan keimanan yang benar. Dan sudah keluar dari kesesatan ahli tidak dalam masalah iman dari awal sampai akhir. Kalau dia meyakini, hadir. Dalam masalah keimanan. Jadi iman itu adalah siapa dengan kita? Ada siapa dengan kita? Pikir, baca Al-Quran, Amar Ma'ruf, Nahi Musa, التصفيق ريما خلق الله والحرم الخوف التوكل ثم امانه الحديث يعني لان امانه بها وجدته امانه بها وجدته مين في القلب لو قلنا رجالا تسد الخيار يعني، ثانيا ارتبط الرجال تجاه غنمين تقول هذه العباده تولد بجد تجاه تجاه مثل الايمان الذي تجد manusia. Jadi dia dikatakan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah dari Bukhari dan Muslim, beliau berkata, "Al-iman bid'un wa sab'un syu'bah." Iman itu sekitar dia Dia angka 3 sampai 9. Paling terjawa dewas, 73 sampai 79 cabang. Jadi iman 73 sampai 79 cabang. Tak paling tingginya, kaum mula ilah ilah ilah. Ucapan la ilah ilah ilah bertanya Bima apapun ada anak tarik Menyingkirlah yang tuan dari jalan Kemudian beliau katakan Wal haya isyuk batu dengan iman Dan rasa malu bagian dari keimanan Perhatian detailnya hari ini Dikatakan iman itu bercara-cara Perjudian iman itu bertindak-tindak Ya kan? Kalau bertindak-tindak berarti mungkin bertambah mungkin berkurang Ini pendalilan bertambah dan berkurang dari hari ini Kemudian kita katakan iman adalah ucapan Keyakinan dan amalan. kita petik juga dari hari ini. Nabi mengatakan iman itu 73 sampai 79 jalan Dan beliau beri contoh dari 3 cabang dari 79 73 sampai 79 jalan ini diberi contoh 3 cabang. Buat yang lainnya. Yang pertama adalah qaul la ilaha illallah. Ijabal la ilaha illallah. Ini amalannya apa? Apa ini? Qaul bin lisan, Siapa bin lisan. Ya kan? Yang kedua adalah mengingkirkan yang gangguan dari jalan. Ingat ini? dan rasa malu bagian dari keimanan. Ini kaitannya ke mana? Ini kaitannya ke hati. Rasa malu itu adalah amalan hati nampak e, bekasnya pada dalam diri. Bani? <coughs> Nah, beri tiga contoh mewakili keimanan. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan ya, keimanan dari e, eh, seluruh hati. Jadi sekali lagi iman itu adalah kerjaan dengan keyakinan dalam hati, amalan dengan anggota tubuh dengan anggota tubuh. Eh. Baik. Ya. Itu sekilas ya, dan balik ya. Kita jelaskan dalam masalah ini. Terus kemudian adilannya sangat banyak sekali. Sangat banyak. Cuma di sini saya ingin merintis sedikit tentang siapa sahaja sila dalam masalah ini. Saya kita bisa tahu. Bagaimana di mana itu? Orang-orang masyarakat itu mengatakan iman itu objek saja. Ya. Ini pendapat jumhur ala syairah dan Abu Mansur al-Maturi secara umum. Hanya sekedar ucapan, hanya sekedar tafsir, pembenaran. Ya. Dan yang lainnya seperti Al-Qarrawiyah, ya, ini kepada Muhammad bin Sarah. Al-Qarrawiyah ini mengatakan, Iman itu cukup ucapan dengan lisan saja. Dia ucap sudah, la ilaha illallah dengan lisan saja. Dia muslim. Dia muslim dia muslim sempurna imannya sudah jadi dia balik nah diperhatikan ya dalam bab iman ini bayi yang tersesat kemudian yang ketiga bayi yang ketiga golongan orang-orang murjiah Kerana ulama dahulu itu mengeluarkan Abu Hanifah dari lingkup ahli sunnah yang dianggap sebagai ahli sunnah. Sebab termasuk ucapannya dalam masalah iman. Nah, dia katakan iman itu cuma ucapan dengan lisan. Ucapan dengan lisan dan pembelajaran dengan sebuah sunnah. Pembelajaran dengan anggota sunnah. Uh, eh, saya ulangi, ucapan dengan lisan dan kecil dalam hati. Siapa salah tadi? Ya? Ucapan dengan kita dan yakin dalam hati kita ini. Ada pun amalan. Amalan itu tidak masuk dalam keimanan. Ini ucapannya orang-orang suci. Nah. Dan sekarang ini, ada yang diri seperti itu. Yang mengatakan amalan bukan syarat dari keimanan. Bukan syarat dari Bukan syarat. Ini juga ucapan orang-orang berdiri. Nah. Kita hari ya. Bagaimana e, dampak yang muncul kerana salahnya mereka dalam memahami kiriman. Ya. Akhirnya dari pendapat murjia ini, kerana iman itu amalan itu tidak termasuk dari iman, makanya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti meninggalkan sholat misalnya, yang katakan ini orang meninggalkan sholat dan saling kafir. Itu amalan. Amalan tidak bagi, dalam bagian jatuh dalam satu kesalahan gara-gara Thailand. Apalagi pendapatnya tadi yang mengatakan bahawa iman itu cukup dengan lisan saja. Ini ucapan yang orang puja ekstrim. Kafamir. Nah, sampai-sampai Fir'aun itu Islam. Mu'min sejati Fir'aun ini. Pernah baca bukunya, pernah dengar yang h artinya hilang seluruh amalannya. Maka hukumnya kafir keluar dari Islam. Kerana orang-orang khawarij mengkafirkan orang-orang yang membuat dosa besar. Dibangun di atas dasar kesalahan mereka dalam masalah keimanan. Paham ini? Tidak terjadi. Ini fokus. Itu bisa lagi sedikit nanti bisa ketemu ya. Pertama, ahli kira dalam masalah ini. Tapi ahli sunnah, sebagaimana kita terangkan tadi, mereka mengatakan iman. Iman adalah ucapan dengan kita di dalam keadaan dalam hati dan amalan dengan orang tersebut. Amalan itu, amalan, amalan. Oleh ahli sunnah dikatakan bukan sesuatu yang satu saja. Dalam artian kalau hilang sebagian hilang semua ya. Nah, dan seperti itu prinsip ahli sunnah. Tetapi memang ahli sunnah mengatakan ini jenis amalan keluar dari Islam. Nah, kita menjelaskan, dia kan keluar dari al-Islam. Kita ini, ini termasuk perhentian. Menjelaskan secara global, kami, bahawa iman itu adalah ucapan dengan kita. Keyakinan di dalam keadaan, memberi Allah amalan dengan Allah yang tubuh, bertambah dengan ketatan kepada Allah dan berkurang dengan maksud. Kita bertambah dan kita berkurang. Kita bertambah dan kita berkurang. Berbeda peminum khamar, berzina, berjudi, sama dengan imannya para nabi dan para rasul. Ya, kan? katanya sama, tidak pertama yang berkurang. Iya, begitu keharusan ini. Nah, ini juga adalah kesempatan yang sangat biasa. Karena itu bertambah dan berkurang. dijarah bertingkat-tingkat. Jadi ini apa yang dia lakukan? Nah, cuma di sini ada satu poin yang kita perlu sebenarnya dari perkataan Imam Al-Barbahari yang beliau mengatakan di sini. Ada beliau wayang itu dan berkurang hatta layak apa minyak dan berkurang sampai Tapi di sini beliau berdefinisi tentang iman. Dan iman itu harus ada. Ya. Asal iman di mana dirinya. Nah, karena berkurang-berkurang tapi semua dasarnya ada. Yang merupakan uh, perkara yang menyebabkan dia dikatakan beriman. Yaitu dia meyakini di dalam dirinya beriman kepada Allah dan ada amalan yang memberatkan keimanannya. Nah, dia tetap positif. Tapi mengatakan berkurang sama sekali sampai tidak terpisah suatu apapun, ini akan berubah sepenuhnya dia harus tidak tidak mempunyai di mana apapun dan kembali kepada kawan kami. Nah, maka di sini ya diri. Kata Syekh uh, Abdullah Al-Azizi ketika mensyarah ini, kata beliau, Ilmu yang diinginkan oleh Imam ini tidak terpisah sesuatu apapun, maksudnya sesuatu dalam bentuk amalan, tapi apa yang pokok yang membenarkan keimanan tetap ada pada orang tersebut. Yalah melihat ini kalimat uh, kalimat iman kemungkinan dan para ulama, ahli sunnah wal jamaah hanya bertakdir bertambah dan berkurang. Bertambah berkurang. Jadi iman adalah beriman dia dalam hatinya dan harus ada beliau yang membenarkan keimanan di dalam badan. Nah, dia mengatakan beriman pada Allah. Berislam, tapi tidak pernah sholat. Maka ini tidak tidak bisa dikatakan dia beriman. Tidak pernah sholat. Kami harus ada amalan yang membenarkan keimanan dalam badan. Demikian pula dia sholat. Amalan dia lakukan. Tapi tidak meyakini. Dan beriman kepada Allah. Tidak ada keimanan dalam badan. Cuma tidak bisa dikatakan dia muslim. Beriman. Habis. di antara amalan dengan perbuatan. Ini perkara yang tidak bisa dilihatkan sama sekali. Ya. sebaik baik umat ini setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Di sini pengarang mengatakan sebaik-baik umat ini setelah meninggalkan meninggal Nabi yang paling baiknya adalah Abu Bakar. Saya ada nama satu orang lebih baik daripada Abu Bakar dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami bisa menyebutkan namanya. Hah? لا بأس ولا ينسوا ينسوا مدري عليه السلام الذي تدور لأهل الإسلام تجب الحكم بين حكم يا نبي بلكي أمتنا نبي صلى الله عليه وسلم ya kan ya kan tidak ya, tapi di sini maksudnya sebaik-baik umat ini terlindung dari Nabi dari kalangan para sahabat itu maksud Imam Al-Bukhari walaupun Nabi Isa dari Imam dari Abu Bakar Siddiq عليه السلام هي ترباك أمة نبي محمد أنت في آخر زمن سبب جبر فوق فيها مكمية رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يعني ايه فقد يثبت لكم مدينة فقد لو وفت من مدينة هذا أبو بكر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى نما نتقي يوم عبد الله بن عثمان عبد الله بن عثمان وعمر عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب أبو حفص العلوي القرشي وعثمان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إليه ينبغي البيت فقال صلى الله عليه وآله وسلم هكذا روي لنا عن ابن عمر قال بمجلد رواية انظر kepada kami dari Beliau berkata kali berkata yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Inna khairan nas pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman. Bayangkan Nabi tidak di kepala Sungguhnya kami berkata dan Rasulullah di tengah-tengah kami kata Ibn Umar. Kami berkata semuanya sebaik-baik manusia setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, Umar, Abu Bakar kemudian Umar kemudian Uthman. Nabi mendengar itu dan beliau tidak mengingat. Beliau tidak mengingat. Eh, yang paling baik di tengah umat ini, setelah Nabi adalah Abu Bakar dan Umar. Ini menurut kesepakatan ahli sunnah. Faham? Menurut kesepakatan ahli sunnah. Kemudian Uthman dan Ali. Urutan Uthman dan Ali. Uthman kemudian Ali atau Ali dulu kemudian Uthman. sunnah. Ya. Nah, siapa yang mendahulukan orang pun yang mendahulukan mendahulukan itu hukumnya yang lebih dari. Siapa yang mendahulukan Ali di atas Utsman, maka lihat apa maksud pendahuluan. Kalau dia dahulukan di atas siapa, ah, maka ini hukumnya di ahli bidah. Ini sedikit pada dan ahli sunnah. Kalau dia dahulukan dari itu keutamaan, sudah ini insyaAllah para ulama dan para ulama menyebutnya Cuma yang benarnya Utsman lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib. Okay. Ini yang paling utama. Kemudian kita lihat semua asbabul nas pada hakulah. Kemudian manusia yang paling asbab setelah itu Ali adalah Ali. Itu Ali bin Abi Thalib. Fatalha. Fatalha itu Zubair. Mana dia? Wah Zubair. Eh, bukan tak dia Zubair. Fatalha bin Abdullah. Fatalha bin Abdullah. والزبير بن الزبير زيد إيه؟ بن الاواب وسعد بن ابي وقاص بل سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وابو قبيله عامر بن الجراح فلوران ينسبون يعني هنا المبشرون بالجنه فلوران اذا بشر بالجنه هي ما تتصور جميع يعني ما تتصور فلوران كلهم يسلك الاختلاف ثم يفسر في الاختلاف بطريقة Al-Qurnah Kemudian manusia paling afdal Ba'adah Ha'ula Salam mereka ini Adalah Ashab Rasulullah SAW Al-Qurnah Al-Awwal Al-Ladhi Bu'idah Fihim Al-Muhajirun Al-Awwalun Al-Awwal Paling bagusnya adalah Para sahabat Rasulullah SAW Di generasi pertama Yang diputus pada mereka kaum muhajirin yang pertama Dan Al-Anfar Cuma yang mana Utama orang-orang Muhajirun atau Al-Anfar Sebenarnya yang paling utama orang-orang muhajirin kemudian al-fatih. Kalau anda membaca maaf al-Quran, itu lebih dahulu kan orang muhajirin. Wastadikun al-awwal minal muhajirin wa al-fatih. Muhajirin itu disebutkan lebih dahulu. Jadi dari utama untuk orang-orang muhajirin di atas orang-orang al Nah. Baik. Wabun man sallal kiblatai. Ya mereka yang salat. Kedua kita Salat kedua kita Ya maksudnya di sini, Al-Qarnul Awal, generasi pertama dari kalangan muhajirin dan al quran yang lebih dahulu dari setelah itu, yaitu orang yang salat di dua kiblat. Asalnya kaum muslimin, salatnya menghadap ke Baitul Maqib. Kiblat pertama yang kaum muslimin. Begitu tiba di Mekah, arti dari Mekah, kalau saya tidak ingat dalam hadis Barak bin Aziz itu, sebutkan ketiga Nabi sudah 17 bulan di Mekah, ayat eh, di Mekah. Baru turun, dipindah kiblat ke Nah, ha, di sini lah yang dikatakan sholat di dua kiblat. Jadi kalau dia pergi Islam lebih dahulu dari zaman Makkah, masih Islam sebab perintah sholat itu tiga tahun sebelum hijrah. Perintah sholat itu tiga tahun sebelum hijrah. Tetapi ya, yang berislamnya dari Makkah sampai awal lagi di Medina berarti orang terdahulu atau Islam. Nah, ini termasuk terdahulu. kerana itu dari sisi utama lebih didahulukan terhadap orang yang sholat, ya orang yang masih Islam dan sholatnya cuma menghadap ke Ka'bah saja. لكن الاسلاميه لا تنسى اي منطق امام البخاري فيه رحمه الله وهي تتوجه ثم افضل الناس بعد هؤلاء من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما او شهرا او سنه او اقل من ذلك او اكثر وبيان انا فيها قليل افضل السلام عليك انا القيام بين الصحابه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي اتصل فلان اتصل atau lebih banyak dari itu atau lebih ada lebih sedikit dari itu atau lebih banyak. Ukuran sahabat siapa sahabat itu? Sahabat itu man lagia an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mukminan di wajah Islam. Siapa yang beriman? Siapa yang berjumpa dengan Nabi? Kalimat lagi, siapa yang berjumpa? Kalimat berjumpa ini, ini lebih detail dalam memberi ini, Ada sebagian para ulama memberi ini. siapa yang melihat Nabi? Bagi kata siapa yang melihat, maka keluarlah sahabat yang buta. Sebab dia tidak melihat. Ya kan? Maka kalimat yang paling pantas dipakai siapa yang berjumpa. Siapa yang berjumpa dengan Nabi? Wah, bila ini dalam keadaan beriman dengan Nabi. Wama ta'ala Islam dan mati di atas Islam. ada di zamannya Nabi, kita pernah berjumpa, dengan sahabat namanya. Nabi meninggal, baru dia masuk Islam, bukan sahabat. Harus berjumpa, harus berjumpa ini dalam keadaan beriman kepadanya. Dalam keadaan beriman kepadanya. Dan mati di atas keislaman. Kalau dia mati, dia di atas keislaman. Kumpul, terutama sahabat itu. Amin. Nah, baik. Ini di sini di sahabat. Dan ini mau berbahari mereka. Beliau tidak sebut keutamanya orang yang hadir di Perang Badan. Ya. Keutamaan orang yang hadir di... Baik. Apa namanya? Besok Ridwan kemudian dia ada ribuan hadir keutamaan eh, uh, orang yang hadir di apa namanya beberapa peperangan. Ini semua punya keutamaan tersendiri untuk para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik berikut ini secara global. Setelah itu, keterangan poin-poin yang berkaitan dengan prinsip asasnya dalam masalah ini. Tarah hal ada. Nah, kata dia. وتذكر فضله لن تمسك الكبيا قلت ما سرق وتكف عن ذنبه لن تمتحن لن يبت كتبه سرا ولا تشعر احدا من مسكنا بالسيف لن كتب له يبت صارا قلت يزال مريكا سواري من كبيا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدى اذا ذكر أصحابه فان تجوا قال تسبك صحبته مكان تحن مكان وحين تحن يلا تتجب الى الصلاه يلا شيء يراه لما تركه طرف حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما كان في كان تلو طرف حدث كتوري اهل البيت لما برابع فرنس حدث لما رجع عند الدنيا لرجع اهل البيت والله المستعان وقال في كتاب الولية لما كان في كتاب الولية من نطق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بكلمة فهو صاحب هوى يا بين برقية على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم maka dia adalah pengikut hawa nafsu. Dia adalah pengikut hawa nafsu. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ashabi dan sahabat itu seperti bintang, di yaitu kita dari sumber kita itu. Dari mana saja atau siapa saja yang kalian mengambil petunjuk darinya, kalian akan mendapatkan hidayah. Cuma hadis ini, eh, hadis yang lemah sekali. Terus cuma dibawa oleh Syekh Al-Tarabdari, dua hadis yang luar Wajib itu penggunaan semakna dengan kalimat ta'id jiddan. semasa.